jer je pogled dio tijela, a nije dio čega? Duše, je tako? Pogled se veže za tijelo, a ne veže se za, za duš čovjeka. I kaže uzvišeni Allah zužel, ma kezebel fuadu ma ra'a. I srce nije poreklo ono što je vidio. Jer je poslanik sa osreme u vrijeme Mi'arađa vidio velike Allahove ajete i dokaze. Pa je Mi'arađ bio i sra svakako sa dušom i tijelom. Subhanalladhi esra bi abdihi koji je svoga roba prenio u jednom dijelu noći. A rob biva dušom i šta? I tijelom. Dušom i tijelom. ma zaga al basaru wa ma taga lekad ra'a min ajati rabbihi al kubra on je vidio najveličanstvenije Allahove znakove tom prilikom. Dalje što se tiče pogleda poslanika sa osrednje njegovog vida, on je vidio ono što drugi ljudi nisu mogli vidjeti. Zabilježi imam Tirmizi i također imam Ahmed s dobrim lancem prenosilaca od Ebu Zera da je poslanik sa osam rekao ja vidim ono što vi ne vidite. Ja vidim ono što vi ne vidite. I čujem ono što vi ne čujete. Kaže, nebesa su zaškripala i imaju pravo da zaškripe. Jer kaže, nema u, na nebesima nikoliko, znači za četiri mjesta, tako četiri prsta prostora, a da tu, kaže, melek nije spustio svoje čelo Allahu na srđdu. I da znate ono što ja znam, malo biste se smijali, a mnogo biste plakali. I kaže, iži, vi biste izišli na puteve i puteljke i dovili uzvišenog Allaha za uđe. Da vas zaštiti, jel tako? Zamislite da nema na nebesima, a kolika su nebesa i zemlja u odnosu na zemlju? Nebesa. I ta prostranstva u odnosu na zemlju? Da nema tu prostora, znači koliko je za četiri prsta, a da tu nije melek jedan do drugog poredani Allahu na seđutu padu. I onda čovjek kaže, ja neću Allahu činiti seđutu, ja ga neću obožavati. A pa ko si ti? Ti obožavao, Allaho ne obožavao. I meleki, i ljudi, i svi džini obožavali, ne obožavali. To kod Allaha uzvišenog ništa ne minja u smislu njegove moći i njegove veličine. Ali ako mi nećemo, ima ko hoće, koji su puno, puno brojni od nas. Koji, znači, Allahu na seždu, Allahu na seždu padaju. I da vi znate ono što je, a, da vi znate ono što ja znam. Da ste vidjeli, da ste čuli ono što sam ja čuo, vaše stanje, vaš bihal bio drugačiji. Pa je to dokaz da je poslanik sa osrem mogao vidjeti, čuti ono što nisu mogli šta ostali ljudi. Zašto mi je ovo sve spominjao? To će mi kazati. Zašto spominjao poslanik sa vidio ono što nisu vidjeli ostali ljudi, čuo? Bog čega to? Povežite to sa tematikom naših predavanja. Ovo ništa nema se sa ovim mirađom, sad o čemu pričam. To smo samo spomenuli i sraj mirađ zbog vida. Da je poslanik vidio Allahove velike, veličanstvene dokaze. Mi govorimo o pitanjima koja se akaidskim, koja se tiču poslanikovog sallallahu alaihi sallam tijela. Jel u redu? Pa zato što spominjemo. Jer je vid sastavni dio čega? Ili nije? Jeste. Pa zbog toga to spominjemo. Da im rekao, odbio sam čeo sa predavanju, pričamo da poslanica vidi ono što drugi ljudi ne vide. Zašto smo to pričali? Pa pričali smo zato što je tematika naših predavanja akajdska pitanja vezana za tijelo Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Dobro. Ja vidim ono što vi ne vidite. Znači li to da poslanik, sallallahu sallam, vidi u svakom vremenu i na svakom mjestu ono što drugi ljudi ne vide? Ovdje je došlo općenito. Ja vidim ono što vi ne vidite. Znači, što mi ne vidimo, poslanik, sal šta? On to vidi. Međutim, da li je to zaista tako općenito? Da poslanik, sal vidi sve na svakom mjestu što mi ne vidimo? to je predmet oko koga bi se dalo diskutovati. Kada je poslanik, sam sam rekao, kada obavijestio muširke Meke da je bio na Israu, da je prenešen u jednom dijelu noći do Mesud Vaksa. Ispred njegovi očiju je šta bila? Allah mu je dao sliku čega? Da im opisuje i da im odgovara kako su. Tako je došlo u hadisu siri se tako navodi, iako je taj hadis dajiv. Pa da je poslanik znao, on je to mogao psijot bez da mu šta bude slika pred, pred očima. I mi znamo da je ovaj prošlo dva sahiha da je Ajša dok je bila na putu jedne prilike izgubila ogrlicu. Pa su je ljudi tražili, tražili ogrlicu. Pa je došao vakat namaza, nije bilo vode da je poslanik sam vidio ogrlicu, ono što drugi ljudi ne vide, gdje je bila ogrlica? Ha? Šta je? Bunal. A je, gdje? E, ste čuli? Da je poslanik sam vidio ono što drugi ljudi ne vide, ne bi zadržao cijelu jednu karavanu tražeći ogrlicu njenu, ovaj, nego bi rekao, ajša, tu je i tu je. I tako druge, druga pitanja kada dođe neko da kaže poslaniku da je izgubio devu ili nešto tako. Nije poslanik sam rekao ja sam to vidio i znam. Osim ako, ako je obaviješten znači o tome od uzvišenog Allaha Azzeođa. Pa je poslanik sa osrame znači vidio ono što drugi ljudi ne vide, međutim to viđenje nije tek tako općenito bez i ikakve ograničenja, nego ono što mu je uzvišeni Allah dao da vidi kao muđizu, kao dokaz njegovog poslanstva. U protivnom, innema ene bešerum mislokom. Ja sam čovjek kao vi. Ja sam čovjek kao šta? Vi. Poslanik je izlazio u mnoge bitke. Nije mogao vidjeti ni znati kakav je neprijatelj, ni koliko je opremljen, ni šta namjerava, ni kako, osim ako mu to uzvišenje Allah šta? otkrije i ako ga o tome obavijesti. Pa to govoriti da je poslanik sam znao sve što se dešava i sve što ljudi drugi ne znaju, on je sve to znao, to je problematično. Krajnje problematično. Čak ima hadis koji se spominje, navodi se, da je poslanik sam vidio u tami kao što ljudi vide na svjetlu. Mrkla noć, ne vidiš prst pred okom, Allahov poslanik vidi, sa osanem, kao što ti vidiš dalj, ne znam, kilometar, dva, tri, 5, sve to vidi. Hadis je lažan. Hadis je došao da Aisha radi Allah talana, hadis je lažan. Ko je slagao? Ja sam jedne prilike rekao, držao hutbu i rekao, rekao, hadis prenosi Alija i hadis je lažan. Dolazi mi posle hutbe jedan, kaže, Naravno, vi znate odakle to potiče, je tako? Dakle, potiče to razmišljanje. Ali, aha, kaže, ako je, kaže, slago Ali ili drugi? Navikli ljudi koji utjeravaju ashabe laž i tekvire ih da tako rade i drugi. Kod nas ashabi svi pouzda, nema lažova među ashabima. I nema nepouzdanog u prenošenju hadisa među ashabima. Ali je problem kad ja, je tako, svojom logikom mjerim riječi drugih ljudi. To ti sebi možeš pripisati, kad se kaže, rekao je Bubekr Omer, to ti sebi možeš pripisati. Možeš pripisati Ebu Sunnetu da utjeruje u laž Ali radi Allah, ta'ala, tog, tog glava Islama, koji je pohvaljen u brojnim, u brojnim hadisima. Pa kad se kaže hadis Ajše lažan, to ne znači ni u kom slučaju da je ashab izmislio nešto na poslanika, nego neko u lancu prenosilaca, znači ko nije šta, ali se spominje ashab zato što je on šta? Ishodište hadisa. On je ishodište hadisa. Pa nema dokaza da je poslanik sal vidio po noći kao što su vidjeli šta ljudi dan. Nema za to dokaza i ovaj to ne stoji. Ta, ta tvrdnja ne stoji. Imaju dokaze da je poslanik sa osam vidio za svoje leđa. Kod Buhari i kod muslima se navodi vjerodostojnim hadisima da je poslanik sa osam rekao kaže tako mi Allaha meni kaže nije skrivena vaša skrušenost u namazu niti kaže vaš ruk niti vaš ruku koje činite ja vas vidim iza svojih leđa i rekao je ti i ti zašto ne vodiš računa o svome namazu? Zar kaže, klanjač neće voditi računa kako klanja? On klanja samom sebi. Ja vas vidim iza mojih leđa kao što vas vidim ispred mene. I došli su, znači, hadisi, kaže poslanik u hadisu, kaže, poravnajte safove, kaže, ja vas vidim iza svojih leđa. Neki hadisi spominju općenito, a neki spominju namaz da je poslanik zavidio općenito iza svoje leđa, to bi se moglo zaključiti iz nekih hadisa. Međutim, ovdje ono što je došlo u glavnim rivajtima spominje se namaz. Zato što je to ibadet i to je trebalo da poslanik Salosarame gleda i vidi zato što će zato što je postupak ashaba nakon toga oni su ti koji prenose sunnet poslanika Salosarame i ljudi će se ugledati na njihov namaz i klanjaći onako kako su oni šta klanjali. Jer kad poslanik Salosarame kaže klanjajte kako sam ja klanjao Mi isključimo ashabe. Kako ćemo znati kako je klanjao? Nikako. Nema više toga. Jer preko je to prenešeno. Ako oni prenesu namaz, kako je poslanik sa osvijem klanjao? Tako. Pa je zato safanja ashaba u namazu, kad su safali, kako stojali ono u namazu i tako dalje, Iako je to bilo iza leđa poslanika, sa osvijem to se tretira sunnetom. Jer je poslanik sa osvijem vidio iza svojih leđa kako se safaju. A da je vidio općenito, to je predne, znači oko koga bi se dalo diskutovati, tim prije što je dosta hadisa spomenulo samo šta? namaz. Isto tako, vidio je poslanik sallallahu alaihi wa sallame džennet i džehennem. Vidio je džennet i džehennem. Kada je uzdignut, znači, noći mi je rađa, vidio je velike Allahove dokaze. Kaže, potom sam ušao u džennet, pa sam vidio, fi, pa sam u njoj vidio u džennetu, sam vidio, u njemu sam vidio one kube od biserija. A kaže, zemlja dženecka je od miska. I došao od Isim na Abasa. Kada je bilo pomračenje sunca, rekao je poslanik, ali sam kaže, ja sam vidio džennet. I kaže, htio sam da uzmem jedan grozdac džennetski. Kaže, da sam ga uspio uzeti, kaže, jeli bi sa njega dok je dunjalog. Znači, dolazili bi ljude Medinu na hađi na umru i svi se najedu i, i, više ne može, ne može gledati više grožđe koliko se zasitio. I tako dok je dunjalog. Samo jedan grozdac da je poslanik Salosanove ubrao sa i ženu. Jel tako? tako da došlo kod Buhari, sahihu, muslima. I kaže, pokaza nam je vatra pokazana mi je vatra. Kaže, nisam vidio nikad prizora težeg od toga. I vidio sam, kaže, da je većina i najveći njeni stanovnici, najveći broj stanovnika džahnama, da su žene. Zato što poriču, kaže Allah, poslanicu, šta poriču? Poriču postojanja Allaha. Kaže, ne, ne, poriču dobročinstvo i zahvalnost prema muževima. Kaže da cijelog života nekoj od njih činiš dobro i jedan put ne učiniš ono što želi, ona kaže nisam nikada od tebe vidjela nikakvo dobro. Pa poriče je znači šta? Dobročinstvo koje joj čini ko? Muž. A to da ćeš vidjeti zla, pa vidjet ćeš zla. Od čovjeka ćeš vidjeti dobra i vidjet ono što nije dobro. I nije poenta u tome da li neko griješi, jer griješi svako. Nego je poenta u tome koliko griješi. I da li griješi namjerno, ciljano, ili se to tako desi nesmotreno. Kao i kod učenjaka. Nije, nije problem da li učenjak pogriješio jednom u dva, u tri ili u pet pitanja, ili u deset ili u dvazet. To nije problem. Ili u stotinu. To nije problem. Nego je pitanje da li je njegov menheđ sa šta? Pogrešan. A to čovjek ide, sledi Kur'an i sunnet i praksu prvih generacija i drži se pravila prilikom ištihada koji su postali islamski učenjaci, pa pogreši jedan put, dva put, sto puta, sto, hiljadu puta, hiljadu puta. Ništa nije sporno u tome. Ne prihvati se njegovo mišljenje, ali on ne zaslužuje šta? ukor, da zaslužuje osudu, jer njegov menheđ je ispravan, a od grešaka nije čist šta? Niko. Može biti s jednog aspekta posmatrano u pravu. Međutim, ovaj, ne mora znaš da mora uvijek biti jel tako učenjak. Kad imam šafija, promijenio pola svoga med seba. Da li on one prethodne čitade smatra ispravnim ili neispravnim? Hm? Molim? Pa ne, pa ne, što bi mijenio onda? Što bi mijenjao, što bi imao šafija promijenio mišljenje ako smatra da to mišljenje ispravno? Ali to je odlika bi učenjaka bio. Kad mu dođe dokaz, znači on promijeni mišljenje i vrati se i to nije bilo sporno. Danas da vam dođe neko da vam tri puta promijeni četiri mišljenja, ovaj, 10 mišljenja da promijeni u svome fiku, kazali bi, je tako, on je za kefina. Treba ga umotat i on se, je tako, priprema se za ženazu. Ništa nije problem. I čovjek kad mijenja mišljenja, to je dokaz da čita, da izučava, da nailazi na nova saznanja, nove argumente. A to ja znam, ja sam nešto naučio i to što sam naučio, to je to. Upravo je to to. Ne trebate ništa drugo. Kaže Imran ibn Husayn radijallahu ta'ala anhu, kako bi bilježe Buharija i Muslim i drugi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kaže pogledao sam u džennet i vidio sam da je najviše siromaha u džennetu. A pogledao sam vatru, pa vidio sam da je najviše u stanovnika u vatri ko? Ove koji smo spomenuli. Ali nećemo ponavljati. Imate, jedna je došla i kazala, ovaj hadis je batil. A što? Pa kod Buhari, kod muslima, kaže, nekaj kod Buhari, kod muslima ona muhaddis veliki, je tako? I sad ona postrojava i mama Buhariju i muslima i tako. Dobro, zašto je živa, zašto je daif? Kaže, još se kaže da je ovo poslanik rekao na Bajram. Kaže, poslanik dolazi na Bajram, kaže, Bajram Mubarać, da ste svake, da ste žive i zdrave, da vas Allah poživi, čestita im, dan veselja muslimana. I poslanik sam dođe i kaže, tako nešto govori na Bajram, to nije, kaže, ukus. Tako poslanik ne priča. To je dokaza, znači. Dokaza da poslanik sa pa poslanik sa osrem ljudima govorio ima i tergib i terhib i poticaj i plašenje. I to što je spomenuo, to je sastavni dio ha, da se čovjek ne obmane, da čovjek zna kojim putem ide, jer je poslanik sa došao da savjetuje tako ljude i da ih poziva na dobro, a da ih odvraća od zla. Pa je hadis vjerodostojan i međutim nije dozvoljeno osnovu njega suditi, jel tako? ženama ovaj koja će u dženet, koja će u džehennem. To je to pripada samo stvoriti na zaužel. Kaže, u hadisu Enesa, kaže poslanik, sa osaname, kada sam uzdignut u više sfere, vidio sam, kaže, ljude koji e, eh, a, eh, bakrenim noktima kidaju svoja lica i svoja prsa. Pa sam upitao Džibrilu ko su ovi, ko su ovi ljudi. Kaže, to su ljudi koji jedu mesa drugih, meso drugih ljudi i kaže, skrnave njihovu čast. Pa su imali, tako, nokte kojim su sami sebi kidali lica i svoje grudi. Tako je zbilježio Ebu Davud u svome sunenu se redostavio lancem prenosilac. Kaže Džabir radijallahu anhu da je poslanik, ali sam rekao, kaže ušao sam u džennet pa sam vidio tu Rumejsa. Ar Rumejsa je žena Ebu Talhe radijallahu ta'ala anhu. Ušao sam i kada je čuo sam jedan zvuk pa sam upitao ko je ovo, kaže to je Bilal. pa je poslanik sa osam, znači, vidio ono što ostali ljudi šta nisu imali priliku vidjeti i neće vidjeti do svoje šta? Do smrti. Onaj ko uđe u džanet, ima će priliku tako da vidi ono što je u džanetu. I kaže u jednom hadisu poslanik, sa osam, kaže, sve što nisam imao prilike vidjeti, pokazano mi na ovom mjestu. Čak i džennet i džahennet. Tako bilježi Buhari u Sumesaju. To je pokazano tada. Je li poslaniku sam uvijek dženeti ovaj, bio pred njegovim očima? Da uvijek znao šta je u dženetu? Kako je? Znači, ima, bila je prilika kada je poslanik sam mogao vidjeti ono što nisu drugi ostali ljudi šta mogli vidjeti. Pa je u ovom hadisu i ovim hadisima dokaz da su dženeti i džehennem već stvoreni da su to dva Allahova stvorenja koja znači su stvorena, a neće biti stvorena. Kao što kažu Motezila i kao što kažu Kaderi. I zato gdje se god prevodi Kur'an, ne treba prevoditi džennet ispod kojih će rijeke teći, nego ispod kojih rijeke teku. Ispod kojih rijeke teku sada. Sada teku. I tekle su vrijeme objave Kur'ana i tekle su prije jer je uzvišen je Allah to stvorio, a ne nešto što će biti nakon toga. Dobro, džennet će biti, hoće biti kod sviju i kod kaderija i kod motezila na sudnjem danu kad u ući u džennet. Hoće biti džennet? Hoće. Dobro, šta onda problem? Što onda zatežemo? Što zatežemo? I govorimo, to je pogrešno. To je... Kad će... I onako sad ti kao čovjek ovdje nemaš sad korist od dženeta. Neš ući, neš iz dženeta ništa uzeti dobiješ Allahu za džennet i na sudnjem danu kad treba daješ da uđeš u džennet, bit će džennet. Dobro, što onda zatežemo? I da ne valja zatezati, je li tako? Nije pitanje zatezanja, ne zatezanja. Pitanje je što te uzvišeni Allah obavijestio da rijeke teku. I da je poslanik sam se ušao u džennet i vidio. I ti nakon kažeš nema toga. U tome je problem. Problem je u poricanju onoga što je s te teoretske strane, ili praktične strane, bolje da kaže praktična strana, jeste, to bude, jer nemaš ti, nećeš ući u dženet prije toga i ovaj e, nije za tebe vezano direktno. Međutim, ima akajski dio, a to je ubjeđenje da te je uzvišen Allah obavijestio da je to stvorio i da ti to potvrdiš. A nikako da negiraš ono što je tako. I onda drugo, čovjekov je žar veći kad dovija Allaha za džennet, kad zna da to postoji i da je to pripremljeno i njegove ljepote a, čeka čovjeka, nego nešto što će negdje tamo biti nakon možda hiljada godina. Tako. Razlika je. Ali je osnovni, znači ovaj ovdje, problem u ovome da čovjek poriče uzvišen Allah kaže da je to stvorio, jel tako, i to se zaključuje iz ajeta, i hadisa poslanika, sa i mi kažemo to nema, to je nešto, to je mašta, to će biti. Sad je to mašta, to će nekad biti. To je neispravno. Znači, treba potvrditi ono što je, i tako je Ehlu Sunneta, Sabi, Tabini, ovaj, i Fakihi, Ehlu Sunneta su jedinstveni u tom mišljenju, znači, mimo ovoga što zastupaju Moatezile, jeli, i Kaderije, ali oni ako se slože sa Ehlu Sunnetom, to nam ne koristi. A ako se raziđu, to nam ne šteti. Pa njihovo prisustvo i njihovo mišljenje, bilo ili ne bilo, to ti sve jedno. Jer oni ne utječu na konsensus Selefa i na konsensus Ehlu Sunneta. Jer ove dvije skupine nisu, nemaju veze sa Ehlu Sunnetom nikakve. To su dvije zabludile sekte. Tako da njihovo mišljenje nije mjerodavno, nego treba potvrditi onako kako je uzvišenje Allah rekao, kako je kazao, Poslanik, sallallahu sallam, uzvišeni Allah kaže فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من كرة أعين I niko ne zna šta je za njih skriveno, a što će oči njihove obradovati kao nagradu za ono što su činili. Uzvišen je Allah pripremio. Nijedno, nijedan čovjek ne zna kakve su to blagodati pripremljene za čovjeka. I kao što je došlo u hadisu kod Buhari i kod muslima, da je poslanik sa osanem rekao, pripremio sam robovima mojim dobrim ono što oko nije vidjelo i uho nije čulo i što ne može pasti na razum čovjeku. Pa je Buhari rekao, čitajte ako želite ajet, fela ta'lamu nefsum ma uhfijelahu min kurate ajet. A u jednom se rivajetu navodi da je Ibn Mes'ud dodao, kaže, to ne zna ni bliski melek, ni odabrani poslanik, ni poslani vjerovjesnik. Ove riječi Ibn Vesouda, one su neispravne. Jer nije prenosi Abide Selmani, a neki učinjaci kažu da on nije čuo od Ibn Mesauda i Lanec je prenosila za ovaj predaj Daif. Tako da ovaj, ovaj tefsir od Ibn Mesauda, on ne stoji. mala ajnun ra'at, ono što oko nije vidjelo. Nije oko vidjelo, znači nešto što je slično džennetu. Jer u džennetu sve što ima od što je spomenuto fiha fakihetun wa nahlun rumman. U džennetu imaju ima voća, ima palmi, ima nara. To je sve došlo kao nama da, da pokušamo sebi predstaviti i zamisliti šta to ima u džennetu. I ono što je od Dunjaluka i dženneta zajedničko, to samo imena. A miris, a, izgled tog voća, boja, okus, to nema nikakve veze s ovim Dunjalučkim. Ponekad čovjek uzme nešto od Dunjalučko i zapita se, subhanallah, ovo, ovo je dokaz postanje uzvišenog Allah divi se tom, tom džernec, dunjalučkom tom nekakvom voću i još našto kako je to priroda, na i zdravoj. Pa što mislim da kako je to, kako to sve izgleda u džernetu? Dobro, da li ovo vrijedi za poslanika? Sva nijedna duša ne zna šta joj je pripremljeno. Vrijedi to za poslanika? Sva osnovna vrijedi samo za nas. Po svemu sudeći da vrijedi za sviju ali s tim da je poslaniku sa otkrio nešto šta od od toga. Nešto od toga. Jer ono što oko nije vidjelo i uho nije čulo, obuhvata to je poslanika sa te riječi. Obuhvata. I nema dokaza jasnog da je poslanik sa rekao negdje, osim mene ja znam sve što je ljudima pripremljeno i znam detalje toga i tako dalje. Pa zna ono što je nama, što je otkrio uzvišenje Allah tako da, da ljudi jeli znaju. vidio je poslanik Salosaleme neke ljude u džennetu, vidio neke ljude u džahnemu. Vidio je tamo, vidio je na mjestu koje je šta? Ne postoji. Tako, još koje nije stvoreno. Vidio je ženu da je u džahnemu ušla zbog čega? Zbog mačke koju je zatvorila. Tako. Vidio je čovjeka koji je ušao u džennet zato što je maknuo s puta nešto što smeta prolaznicu. Vidio je poslanik sa u vatri Amra ibn Amira ibn Luhajja, Huzajja, kako vuče svoje crijeva u vatri. Kruži. Jer je on prvi koji je izmišljeno vlažnom božanstvo žrtvovo kamilu. I vidio je ove ljude što su da se trgaju šta lica i prsa, tako. I vidio je ljude u džennetu, vidio je, znači, čuo je Bilalove stope u džennetu. Pa je to dokaz za poslanica, znači da je moglo biti ono što ostali ljudi šta nisu mogli vidjeti. Vidio je da je najviše stanovnika u džennetu ko? Siromas. Siromas. Jer je pri siromaštvu je uvijek ovaj, tako? Ovaj, znači što u prvoj generaciji, jer će siromašni muhađiri ući prije bogatih na 500 godina u džennet. Vidio je poslanik sallallahu alejhi ve isto tako meleke. Vidio je neke meleke. pa ćemo o ovome išao u našem narodnom predavanju. Govorit ćemo o tome kako je poslanik, sam koga je vidio od Meleka i da li to vrijedi samo za poslanika, sam sam ili vrijedi za druge ljude. To ćemo u narodnom predavanju. Allah ta'ala nam salli na Muhammed wa ala alihi wa sabiju.